для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Сціплы сакратар у той міг чамусьці здаўся Пятру асілкам, карчом, вуглавата калючым. Калючы быў праніклівы погляд яго кругленькіх шэрых вачэй, а коротка падстрыжаныя пад бок сіваватыя валасы звычайна лагодны вожык, нейкі хлопчукоўскі, такі, што часам у добрым настроі хацелася яго пагладзіць, цяпер здаваліся калючымі, как іголкі дзікабраза. Учарашні салдат, якога доўга прывучалі да пакорлівасці і бездакорнага падначалення, Пятру ўвогуле баяўся начальства, ва ўсякім разе губляўся перад ім. Але калі яго выбралі сакратаром парт-арганізацыі, ён доўга і настойліва пераконваў сябе, што яму няма чаго баяцца анісімава старэйшага таварыша партыйнага кіраўніка, які б той не быў круты характарам. Яго злавала, што другія гэтак баяцца Анісімава і нават не хаваюць сваю боязі. Але перад такім натапыраным Анісімавым ён збаяўся. Сакратар крыва усміхнуўся і спытаў з едкім сарказмам, што Шапятович, качаем яйкі? Варта было і яму адказаць жартам, але да гэтага ён дадумаўся пасля, што жарт... Жарт мог бы хоць трохі ўлагодзіць сакратара змякчыць. А ён пачаў выкручвацца на поўным сур'ёзе. Не, я толькі з урокаў шукаю грамыку. Ідзе ж ты яго знайшоў? Анісіма ўступіў бліжэй тварам у твар, вочы яго злосныя, насмешлівыя, здавалася, прасвечвалі наскрозь і ўсё бачылі, ўсё чыталі. Таму Пятру стала страшна глядзець у іх у гэтыя вочы. Не знайшоў, няма. Дома яго няма. А можа, памагчы знайсці, а? Я маю вопыт у шуканні старшынь. Пятро пахаладзеў. Не адбоязі, што сакратар знойдзе грамыку і бабкова, не, на гарышча ён не палезе, а? А калі зойдзе ў хату убачыць жонак іх Сашу і Соню, яго Пятрова мана стане відавочная, ды яшчэ накрыты стол. Ці дадумаліся жанчыны хоць прыбраць са стала? Усё адно, калі нават і прыбралі, дура не тое зразумее, што старшыні схаваліся і што збіраліся яны тут з жонкамі і дзяцьмі, недзеля абмеркавання, як падняць людзей на работу, і недзеля палітвучобы. Як гэта агідна хлусіць. Але хто то не хапаецца за саломінку, толькі б не быць выкрытым тут жа. А таму адна хлусня цягне другую. Жонка кажа, у поле пайшоў. поле. Дыня ўжо. Ха, дзіўна. І патёр далоні аб далоню так, што яны заскрыпелі, як здубелая скура. Колькі ж у яго людзей э, у полі, га? Плугоў. Колькі ўсяго людзей працуе ў калгасах? Дзе што робіць, таварыш сакратар парторганізацыі? У мяне былі ўрокі, я хацеў узяць каня і праехаць, паглядзець ўсё-такі хацеў. Ты глядзі, які ініцыятар, гарыць чалавек. А на што вы хацелі паглядзець, а? На пустое поле. Анісімаў адступіў на два крокі назад да шула, у вачах пагаслі іскры сарказма, але затое разгарыўся гнеў, лоб і вусны пабялелі, а шыя налілася крывёй. «Вы, каму, Шапятович, тлуміце галаву сакратару райкома, а?» «Вы добра ведаеце, што ні ў адным калгасе няма ў полі ніводнага плуга, ніводнага чалавека. Вы забыліся на рашэнне райкома. Я напомню вам яго». Ён дастаў з кішэні гімнастёрку гадзіннік, цыбуліну без ланцужка глянуў на яго. К шасці на бюро. Усе старшыні калгасаў, вы, бабкоў. Пятро не паспеў нічога адказаць, як Анісімаў апынуўся ў машыне і аблезла блеплены гразёй віліс, сарваўся з месца. Цяпер было не да абеду, Да шасці аставаліся нейкія чатыры гадзіны, трэба б ехаць пяць калгасаў за тры-чатыры, нават за шэсць кіламетраў, а потым дабрацца яшчэ да райцэнтра. центра Здаецца, ніколі яшчэ ён Шапятовіч не адчуваў сябе так пагана, быццам сам сабе напляваў душу. Сам сябе прынізіў абразію вымушанай хлуснёй вучнёўскім спалохам. А хто вінаваты? Яны гэтыя старыя зайцы. Упершыню ён павысіў голас на іх – Старшыні вінавата маўчалі, бо ведалі, што самае цяжкае выпала на яго прыняць агонь на сябе. Але не змаўчала Саша. «Но «Ну, чаго ты разышоўся, а? Спалохаўся? Сам ты горш за зайца, паглядзі на сябе ў люстэр, кажно збялеў, а? Ці выслужыцца так хочаш?» Жончыны слова распалілі яшчэ больш. «Слухай, я ў твае кушэрскія справы не лезу, а?» не ўмешвайся і ты ў мае. Больша палітычнага чалавека, як ты я не ведаю, дзіўлюся, як ты ў партызанах апынулася. Ах, які палітык, які змагар! Пятра назвычай уразіла, што Саша прыжмурылася гэтак жа як Анісімаў, і такія ж саркастычна гневныя іскрынкі заскакалі ў яе вачах. Выходзіць адзін ты свядомы, а мы, сляпыя кацяняты, бяздумна ідзем за табой свядомым і не вытрывала, сарвалася, крыкнула: Ты сваіх баб мацаў, калі другія ішлі на смерць, герой спаднічны. Такой абразы ён ад яе яшчэ не чуў. Каб пры людзях Пятро захлынуўся крыўдай, хіба ён не ішоў на смерць, хіба не ён двойчы прастрэлены, Немаведама, што яны маглі б нагаварыць адно аднаму, каб не гаша. Жанчына неяк хітра і умела. Патушыла агонь, развяла іх. Грышка грамыкаў сын сябрамі прыгнаў з поплаву лепшых коней. Аднаго сядлалі, сядло было хоць старое падранае, але сапраўднае кавалерыйскае. На другога каня ўскінулі мяшок з сенам. Каня сядлом грамыка гасцінна і ветліва з адчуваннем сваёй віны прапанаваў Пятру, і ён, нязграбна патанцаваўшы на адной назе, узабраўся на яго пад кплівыя ўсмешкі вучняў убачыў гэтыя усмешкі, і яны што дробачка солі на свежую рану. Раздзяліўшы калгасы, паехалі шукаць старшынь. Знайшлі толькі аднаго Фёдора балотнага старшыню ударніка. Між іншым толькі ў яго група моладзі рабіла ў полі, садзіла бульбу, і сам ён быў з ёй развозіў і раскідаў гной. Да райцэнтра ехалі на фурманцы. Паганяў па нас – Часта цмокаў, нокаў, лялейце тузаў неяк так, што трафейная кабыла яго гонар і любоў пасля такога тузання не рвалася ўперад, а наадварот запавольвала бег, пераходзіла на развалістую хаду, задаволена фыркаючы. Гэтая чарговая панасава хітрасць злавала Пятра, але яшчэ больш раздражняла і адначасна неяк дзіўна раздвойвала пачуцці, разбівала настроі пэўны парадак думак пачуцці, тое, як рамыка расказваў балотнаму пра сваю хованку. Расказваў весела, знарок выстаўляючы сябе ў недарэчна смешным выглядзе. Нібыта ён на лесвіцы зачапіўся за цвік, а Іван Дзямідавіч піхнуў яго ў мяккае месца галавой і вылаяўся так, што не толькі, відаць, пачуў анісімаў, але пачулі на другім канцы вёскі. І я брат <laughs> як той снарад з марціры узляцеў на гарышча <laughs> троху не разбіў і лбом комін а балотны рагатаў. Гэты стары пад 60 год беспартыйны не баяўся ні анісімава ні бюро. Увогуле ён відаць нікога не баяўся. Упаўнаважаных звычайна спакойна выслухоўваў гарабіў па-свойму. Калгас яго быў калі не лепшы, то ва ўсякім разе не горшы за іншыя. Але крытыкавалі балотнага на кожным пленуме, на кожнай нарадзе. раде. Неяк так павялося, што амаль кожны раённы работнік лічыў сваім абавязкам не толькі пакрытыкаваць старшыню ударнік, але і высмеяць. Балотны моўчкі слухаў, у потай курачы з рукава курыў бясконца. Пасля выступаў, прызнаваў крытыку, прыніжаў сябе. Стары ён, дурны, малапісьменны, прасіўся, каб вызвалілі. Анісімаў тут жа разносіў яго за дэмабілізацыйны настрой. Аднак калі неяк на бюро нехта прапанаваў задаволіць просьбу балотнага сакратар райкома асек разумніка ты а ты пойдзеш на яго месца Пятро паважаў балотнага гэтак жа як і грамыку і заўсёды ў душы пратэставаў калі кожны смаркач які па гадах не толькі ў сыны ва ўнукі яму падыходзіць пачынаў кпіць са старога злавалася бездапаможнага дапаможнага затлумленага. Ажно не. Выходзіць, не такі ён простенькі, гэты федзька балотны, як кліча яго бабкоў. Бач, <laughs> разрыгатаўся, як маладзён які. Дык вы э, так і не разгавеліся? Ну, мы з Іваном Дзямідавічам пасля з гора ды са страху прапусцілі па чарцы і <laughs> аблупілі па яйку. Нават у э, э, біткі згулялі. Я разбіў яго. Старое! <laughs> Ах, халера на вас заліваўся балотны. Ах, А вось Пятро Андреевич нашча. Дык яно ж і па справядлівасці сакратару не паложана, а мы несвядомыя. Як вы пасля бюро будзеце ржаць, я пагляджу, хмура кінуў бабкоў. А што мне бюро, Іван Дзямідавіч, бульбу мяне садзяць, убіткі не гуляюць, ад стары балабол. Што стары, то стары, гэта ты праўду сказаў, але э, ты за дзеўкамі ўжо даўно не бегаеш. Праўда, э, у цябе жонка маладая. Бабкоў адказ вылаяўся. Ён нерваваўся, баяўся, што на бюро запішуць, а ў яго ўжо і так ёсць дзве вымовы. Пятра мала хвалявала, што могуць запісаць. Няхай запісваюць, што хочуць. Хоть завошта, захлусню твою ганебную забязвольность, Може не спокушаться, не исти, Треба до конца быть принциповым и твердым, Як належит соправному большевику. Ты ж пойшел за отсталыми настроями, Тебе повел стравника ни голова, ни розум, Вось и расплачивайся. Але думки такие... Паступова адыходзілі некуды на задні план, зрэдку толькі ўсплывалі блізка ў сэрцы ў галаве, няспынна кіпела, хвалявала пякло, засмучвала іншая сварка з Сашай. Што здарылася? Нават добра не мог прыгадаць, што ён такое крыўднае сказаў, каб Саша гэта кабурылася. Што яна палітычная? Але ж хіба можна за такое, здаецца, бяскрыўднае слова так абражаць, крычаць пры людзях пра яго даўні грэх – абраза гэтая асабліва балючая, бо вельмі ж нечаканая, кантрасная. Вельмі хораша ім было апошні тыдзень, так хораша, што ён Пятро адчуваў сябе на сёмым небе. Абодва яны як бы аднавіліся пасля аднаго вечара адной размовы і каханне іх разгаралася з новай сілай. Як звычайна ён позна заседзіўся за гісторыяй, Саша лягла рана. Здавалася, што яна даўно спіць. Ды раптам гарачыя рукі абвілі яго шыю. Пятро нават не пачуў, калі жонка злезла з ложка, падышла да яго – Ён пацалаваў яе руку. «Ты не спала?» «Не?» «А што табе не спіцца сёння?» «Я думала». «Пра што?» «Пра нас. Я хачу табе нешта сказаць». «Прыемнае ці непрыемнае?» «Не ведаю. Як каму?» «Ну, не муджа з загадкамі!» Аднак яна доўга маўчала, як бы не адважваючыся сказаць адразу, і ў пятра нядобра сціснулася сэрца няжо зноў што-небудзь такое. У нас будзе дзіця. Нічога асаблівага, Дзіцяня першае жылі яны так, што гэтага трэба было чакаць, не аднойчы гаварылі, што адно дзіцяне сям'я, але ўсё адно нечаканае сашанае паведамленне неяк дзіўна шаламіла яго, устрывожыла і ўзрадавала сэрца, як сарвалася з месца. Слухаючы бурны водгук свайго сэрца, Пятро не адразу знайшоў, што адказаць. зразумеў, што паводзіць сябе недарэчна. Падхапіўся, прытуліў жонку да сябе, пацалаваў. Ты не рады? Што ты? Што ты? Я вельмі рады. Яна адвяла рукамі яго галаву, пільна паглядзела ў вочы. Толькі не мані. Я хачу ведаць. Сашок, милая. Як ты можаш, зноў ты думаеш пра мяне, Бог ведае, што А не баіся, што дзіця перашкодзіць табе вучыцца? Не баюся, цяпер мне нішто не перашкодзіць. О, <laughs> ты не ведаеш, што такое малое дзіця у адным пакоі, без нянькі. Без нянькі нельга, а ўзяць няньку яшчэ больш тлум і расходы. Саша ўздыхнула. Дробязі цябе турбуюць, а ў чаровы пабудуюць сваю хату, зоймем іх пакоі, не заўсёды ж нам будзе так цяжка. Яна прыхінулася да яго, памаўчала, потым сказала вельмі ласкава: Не бойся, не бойся. Я ўсё вазьму на сябе, абы ты вучыўся. таго вечара пачалося. Праводзіў урок і думаў пра Сашу. Ішла яна ў другую вёску, ён ішоў насустрач. Не бачыць яе дзве-тры гадзіны была пакута. І наадварот, была салода сядзець у кабінеце старшыні сельсавета і хоць за сцяною медпункце чуць яе голас – Дома ён не даваў ёй прынесці вядра вады, Саша смяялася з такой празмернай клапатлівасці. І вось зноў. Калі ж яна шчырая, ці не прымушае яна сябе быць добрай закаханай? Не, не, не, не, так прытварацца нельга, Саша ва ўсім натуральная, натуральная у каханні нянавісці, у чулівасці і злосці, урэшце сам ён добрая цаца, першы пры людзях груба накінуўся на яе не вучы, маўляў мяне, і ўвогуле не для твайго жаночага розуму гэтая справа. Натуральна, што жанчына ды да яшчэ ў такім стане не магла стрываць. Ой, от дамастроевец феадал. Так было ўжо не аднойчы. Пасля нядоўгага але пакутлівага роздуму, які звычайна пачынаўся самым гневным абвінавачваннем жонкі і клятвай, што цяпер пасля такога ён ні за што першы не пойдзе на прымірэнне, Пятро дэталёва прааналізаваўшы прычыны сваркі, урэшце прыходзіў да высновы: вінаваты ён сам. Ад чаго так здарылася? от слабости, безвольности, ти наоборот от силы, от силы его кахання. Ва ўсякім разе, калі тут, лежачы побач з бабковым навозе на пахучым сене, Пятро прыйшоў да думкі, што вінаваціць трэба не Сашу, а сябе. Яму адразу зрабілася лягчэй. Перастала раздражняць вясёлая балбатня грамыкі і балотнага. Услухаўся ў яе і пачаў патроху падыгрываць па насу, які кпіў з панурага Івана Дзямідавіча. У райкоме, акрамя вартаўніка, без ногага інваліда не было ніводнай душы. «Усе ў калгасах, Анісім Пятровіч усіх паслаў, э, з усіх устаноў». Гэта трохі здзівіла. У іх калгасы за нейкія, 10-15 кіламетраў ад райцэнтра чамусь амаль к вечару не дабраўся ні адзін упаўнаважаны. Пятру адразу падумаў, што ніякага бюро не будзе, што самае больше вернецца Анісімаў і ўчыніць ім разнос. І он сказаў пра гэта сябрам па няшчасцю. Бабкоў павесялеў ад такой перспектывы. Адзін Анісімаў нічога не запіша, а словамі «няхай разносіць, колькі хоча». Ха. <laughs> не прывыкаць. Мінула шэсць гадзін. Сем. Стрэлкі ходзіка ў прыёмнай папаўзлі далей. Зайшло сонца, пачало змяркацца. Спахмурнеў балотны, скручваў з кожным разам усё таўсцейшыя цыгаркі з такога цыгарка, пякучага самасаду, што пятру, які не курыў, дым раздзіраў лёгкія, прыпальваў новую цыгарку ад свайго ж недакурка. Больш злосна жартаваў грамыка. Адзін бабкоў весялеў, яны як бы павольна мяняліся ролямі. Цяпер ужо Іван Дзямідавіч бяскрыўднак піў з панаса, прыгадваючы тую смакату, што асталася на стале у яго хаце. Эх, бабы нашы ласуюцца недзе, чорт Это вы балаболки. О, а ты думаешь одни? Хе-хе, с молодыми хлопцами. Треба ж твоей Соне разговеться. Но постилася с таким старым мешком. Тьфу, твою мать, ты пожартовать по-человече не можешь, узлаваўся бабков. Не любил, коли напоминали про розницу у годах его и жонки. Значится, по цели у слабое место, коли злуешь паспрабаваў падхапіць жарт балотны. Але далей не пайшло. Не той настрой. Музыка сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.